Pradėjot galvot, kad neteisiu, ar ne? Nieko tokio, kai pienininkas vėluoja arba šiukšlininkas, bet tik nepamokslautojas. Atsiverskime šiandieną romiečiams knygą. Romiečiams 12 skyrius, pirmą eilutę. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, primtina ir tobula Dievo valia. Taipogi, Efeziečiams 4.23 atsinaujinti savo proto dvasioje. Palenkime draugę galvas ir paprašykime Dievo palaiminimo žodžių šiandieną. Dangiškasis tėvė, mes mylime tave šiandieną, esame tokie dėkingi viešpatie. Mes girdėjome giesmes, kuriuose buvo gėdama, kad tu esi su mumis, tu esi didis Dievas, mūsų nugalėtojas. Mes dėkojame tau viešpatė už tavo didžią nusižeminančią meilę, kad tu atei pas mus, mūsų žemoje būsenoje. Mes dėkingi viešpatė. Mes suvokėme, kad didingumas iš tiesų yra išreikštas nusižeminime. Taipogi žinome, kad žmonėms yra sunku suprasti tokią idėją. Bet visgi, tu, būdamas tikro nusižeminimo ir dieviško gyvenimo autoriumi, tu atėjai į šią žemę. Iš tavęs buvo juokiamasi, tyčiojamasi, bet tai tavęs nei kiek nesustabdė. Tu buvai, kaip mes tai atradome praėjusį vakarą, tu nežinojai daugumos tų dalykų, kurie buvo aplink tave, jų nebuvo tavo sąmonėje. Taigi aš meldžiu, kad tu padėtum mums šiandieną kaip savo vaikams, kad mes galėtume pradėti vaikščioti tokiu pačiu būdu. Paimki savo žodį šiandieną. Te tu kalbėsi mums šviežiai, te mūsų dvasios bus atnaujintos, te mūsų proto dvasia bus perkeista. Tėve, Jėzos Kristaus vardu. Amen. Te laimonais Dievas galite sėstis, draugai. Šiandieną norėčiau kalbėti tema skandinant savąjį Titaniką. Skandinant savąjį Titaniką. Prireikė 3000 vyrų, dviejų metų. Prireikė 7 su puse milijonų dolerių, kad pastatyti šį laivą. Laivas buvo 269 metrų ilgio, 53 metrų aukščio, 28 metrų pločio. Tai buvo didžiausias keleivinis laivas, kuris tuo metu buvo pastatytas. Tai buvo didelis pasiekimas žmogui, kad jis galėjo pasiekti tokį didį dalyką. Jie išplaukė iš pietų Hamptono, Anglijoje, Jungtinėje karalystėje, pirmuoju reisu, pirmoji kelionė į New Yorką. Kelionėje dalyvavo turtingiausi žmonės, kai kurie iš turtingiausių, gyvenę žemėje tuo metu. Kai kurie žmonės buvo žymus, garsenybės arba tiesiog verslininkai, įvairių žmonės. Laivui buvo duotas pavadinimas nenuskandinamas. Jie mane, kad toks buvo jų pasiekimas – tai, ką jie sugebėjo pasiekti naujausiomis technologijomis tuo metu, žmonės, kuriuos jie pasamdė, kad laivas būtų sumaketuotas, sukurtas, Jie mane, kad tas laivas buvo nenuskandinamas. Buvo duoti šeši įspėjimai tą dieną. Balandžio 14, 1912 metų. Šiuos šešis Įspėjimus laivo siustuvas priėmė. Buvo pranešta, kad priešakyje yra Lietkalnis, Šiaurės Atlante. Tačiau laivo radio operatorius ignoravo visus šešis įspėjimus, nes tuo metu jis siuntė žinutes turtingiesiems, kurie buvo laive, kad leistų jiems žinoti, techninė informacija apie laivo plaukimą. Taigi šešios žinutės, šešiai spėjimai, rodos, kad jų net nebuvo duota. Sekančią dieną, laivui plaukiant, iki pat vakaro, laivas susidūrė su Lietkalniu. Šis konkretus Lietkalnis buvo kitoks nei kiti, negu įprastiniai, kadangi tik mažojo dalis stuksojo virš vandens, žinoma, tačiau šis ledkalnis tiek daug kartų buvo aptirpęs, vėl sušalės, vėl aptirpęs, vėl sušalės. Taipogi menulis tą naktį nešvietė. Šis ledkalnis nebuvo baltas, jis faktiškai buvo permatomas. Mėnulis nešvietė, taigi plika akimi neįmanoma pamatyti to lietkalnio, kadangi nepalyginamai kaip kiti lietkalniai aplink, jie buvo daug didesni, jie išlaikė savo ledo spalvą baltą, bet šis lietkalnis buvo vadinamas juoduoju lietkalniu, panašiai kaip Tenesije, juodas ledas, jos spalva yra permatoma. Taigi šis lietkalnis nebuvo baltas, Menulis neapšvietė jo, jie nepakluso, nekreipė dėmesio į žinę, kuri buvo siunčiama, kad juos įspėtų. Jie tiesiog plaukė pirmin ir susidarimas su Lietkalniu įvyko, kai buvo 15 minučių iki vidurnakčio. Nurodymai, kurie buvo duoti vyrams esantiems variklių skyriuje, tiems, kurie kontroliavo tą laivą, jo galę, variklio energiją, Jeigu nurodymai būtų tokie, kad tiesiog aplenkite tą lietkalnį, jiems pastebėjus esant jį taip arti, greičiausiai tai būtų juos išgelbėję, bet vietoj to nurodymai buvo tokie, mažinkite greitį, junkite atbulinę eigą. Laivas plaukė greičiau negu 22 mazgų greičiu, tad bus labai sunku atbulinę eigą sumažinti greitį. Taigi, tik maža lietkalnio dalis, sąmonė, stūkso virš vandens – daug didesnė dalis pasąmonė slypi po vandeniu. Kai Lietkalnis susidūrė su laivu, Anot tyrimų, jis pramušė 90 metrų skersmens skylę. Taigi, jis pramuša skylę. Kur? Po vandeniu. Taigi, šis lietkalnis, jis nebuvo toks aukštas jo matoma dalis, ji net nesiekė pirmojo denio. Lietkalnis rodės labai mažas ir nereikšmingas, bet pagrindinę žalą padarė tai, kas buvo žemiau sąmonės ligmens. Tai, kas buvo žemai po vandeniu. Taigi štai jis skrodžia vandenį, visi šie žmonės mėgaujasi gėrimais, daro įvairius dalykus ir staiga viskas šiame laive pasikeičia. Nes dabar tai, kas buvo po vandeniu, tai, kas buvo paslėpta, tai, kas atrodė nereikšminga, nesvarbu, žinios, kurios buvo siūstos jiems. Būkite atsargus, teritorijoje Lietkalnis, žiūrėkite tai, stebėkite, ką jūs sakote, žiūrėkite tą, na ar trečią, visa tai buvo ignoruojama. Ir staiga, visas gerimas, visas geras gyvenimas, moteris dėvinčios brangakmenius, tai tapo nieko verta. Taigi dabar matome žmonės, kurie neranda vietos, bėgioja, klykia. Jie bando išsiaiškinti, kas čia dedasi. Hermetiški laivo konstrukcijos skyriai buvo suplanuoti tokiu būdu, kad jeigu laivas susidurtų su kitu laivu arba su lietkalniu, jeigu kažkas nutiktų vienoje laivo dalyje, jie gali uždaryti atitinkamą skyrių sandariai ir laivas galės išlikti ir plaukti toliau. Jeigu keturi skyriai būtų buvę užlieti vandeniu, laivas būtų galėjęs išsigelbėti, bet vietoj keturių visi penki yra užliejami. Dabar vadinama įpjova laivo viduje. Ji nebuvo siaubingo dydžio kaip šis pastatas – Jiems nusintus ekspertus į Atlanto vandenino dugną, ten, kur Titanikas dabar yra. Jie nustatė, kad įpjovos plotas buvo apie 3,5 kvadratinių metrų šaldytuvo ploto. Laivu plaukė virš 2000 žmonių. 1503 neteko gyvybės iš tų žmonių. Kai mes žiūrime į save, koks tai buvo siaubingas dalykas. Laikrašiai apie tai rašė savaitėmis ir tai yra tebe tyrinėjama iki šios dienos. Žmonės žiūri bando suprasti, kas buvo negerai tame laive, tas buvo negerai, tas buvo negerai. Sakoma, kad važiuoklė buvo susilpninta dėl tos priežasties ar kitos. Ir mes sakome, kokia siaubinga, siaubinga katastrofa tai buvo. Ir iš tiesų tai buvo. Bet aš noriu pasakyti, kad yra ir buvo milijonų, milijonai gyvybių kurios pražuvo, buvo sunaikintos dėl to, kad žmonės nesuvokė savo sąmonės ir pasąmonės. Ir kad jie įgyjo daug žaizdų, randų, įvairių dalykų vaikystėje arba paauglystėje, arba kai jie susitokė, o paskiau santoka baigėsi skirybomis, jie neša savyje visą tai, šios randus, tą žalą, ir nuo to momento ateityje Tai darys žalą jų busimiems santykiams, tai darys žalą jų požiūriui į kitus žmonės. Tai sukels juose arba baimę, arba tai sukels juose nepilnavertiškumą, arba tai sukels daugybę kompleksų, kurie yra taip giliai palaidoti, tai kaip sluoksnis ant sluoksnio, sluoksnis ant sluoksnio. Vienas iššaukia vieną reakciją, kitas kitą, kitas dar kitą ir jie gyvena šiame gyvenime, tai vadinama egzistencija, bet jie gyvena antiek žemiau to, kuo Dievas norėjo, kad jie būtų. Paprasčiausiai dėl to, kad jie nesuvokė patį savęs, jie nesuvokė kitų ir nors jie apie tai buvo girdėję, Jų pačių mąstymas nepaisė tų, kurie buvo apdovanoti, įspėti juos apie besiartinančią grėsmę. Taigi vietoj to, kad jie sakytų viešpatė, ar tu man čia kalbi dabar, padėk man pamatyti, toks, koks aš esu, padėk man pamatyti mano poreikį, jie sugrįžta į tą savo pradinę būseną, na, aš visada tikėjau tuo tokiu būdu, aš toks esu, aš toks ir būsiu, aš taip ir gyvensiu, jeigu tu nori eiti šiuo keliu, tai priklauso nuo tavęs, jeigu tu nori nuskandinti savo į Titaniką, Pirmin, aš norėčiau pervardinti savąjį ir leisti jam plaukti toliau. Taigi, kada žiūrime į paralelę, žinome, kad psichologai, psichiatrai, žmonės, kurie tyria šios dalykus, jie susiję pasąmonę ir sąmonę su ledkalniu. Taigi, ekvivalentas arba atitikmuo procentinis, kaip jie sako, matomo ir nematomo ledkalnio yra viena dešimtoji arba dešimtadalis arba 10 procentų lietkalnio yra matoma ir 90 procentų yra nematoma. Taigi asmuo gali žiūrėti iš išorės, sakykim, tu būtum vandeninė, plauktum su dideliu gigantišku laivu, tačiau jo dydis yra nesvarbus, jei ketini susidurti su tokio dydžio lietkalniu. Dauguma iš jų sveria 200, 300, 400 tūkstančių tonų ledo, kuris yra panardintas po vandeniu. Nesvarbu, koks tvirtas tavo laivas yra, nesvarbu, galbūt tu buvai užaugintas žinia tikinčioje šeimoje, esi pastoriaus vaikas, diakono vaikas, kuo bebūtum, bet kai tu susiduri su kažkuo, kas yra toks stiprus, reikės daugiau negu tik to, kad turėtum gebėjimą nugalėti ir kovoti su dalykais, kuriuos gyvenimas gali tau pateikti. Ir kai mes mastome apie daugelį žmonių, kurie yra tokie įsitikinę tuo, kuo jie mano esą, žinant, kad kiekis, kurį mes išnaudojame iš tiesų, tai yra šokiruojantis faktas. Dauguma iš mūsų išnaudojame tik vieną sąmoningo proto procentą visa kita mūsų gyvenime nuo 95 iki 99 procentų yra absoliučiai kontroliuojama pasąmonės, pasąmoninio ligmens. Įsivaizduokite tą daugybę metų, kuriuo metu jūs buvote formuojami tokiais, kokiais dabar esate. Ir tai yra antiek savaime. Dauguma to, ko mes sakome, kaip mes reaguojame atitinkamose situacijose, Aš ir tu atitinkamose situacijose net sąmoningai nežinome, kaip mes pasielgsime. Ir būtent dėl to žmonės žiūrėsi mus ir sakys, kodėl tu tai pasakei, kodėl tu taip sureagavai. Tu sakysi, aš niekada to nedariau, aš niekada neturėjau nusistatymo. Ir tu visiškai nuoširdžiai tai sakai, nes tu nemanai, kad tu tai padarėjai. Bet faktiškai tavo pasąmonė antiek išreiškė tą iš tavęs – ta kompiuterinė programa, kuri yra suformuota šiame sluoksnėje, šiame ligmenyje, kuriame tu gyveni. Kiti žmonės matys tai, bet tu pats nematysi ir tu net nežinosi apie tai nieko, kadangi tai yra antiek žemiau to paviršiaus, tavo sąmonė atiduoda tai pasąmonė ir pasąmonė tai kontroliuoja ir išreiškia tai, o sąmonė apie tai nežino, tačiau kiti aplink tave matys, kad tavo balso tonas kitoks arba tavo veido išraiška kitokia ir sakys, tu turi nusistatymą, tu turi problemą. Aš neturiu jokios problemos, tu pasakysi. Jeigu tai kyla iš pasąmonės, tu savo sąmonės ligmenyje gali būti įtikintas, kad tu neturi jokio nusistatymo prieš kitą žmogų, kadangi visa tai yra pasąmonės ligmenyje. Ir tada tu susipyksti su to žmogumi, kuris sako, kad tu turi nusistatymą. Tu sakai, aš neturiu jo. Jie sako, tu turi. Aš neturiu, tu turi. Tai tada kas nutinka? Pirmoji sąmonė konfliktuoja su pasąmonė. Ir štai tu esi toks randuotas, ir turi tą pralaužtą skylę, kaip Titanikas, jeigu galima tai pasakyti. Tai yra gili žaizda, kuri leidžia, kad į tavęs kverptųsi visi tie dalykai. Nebent tu leisi kažkam didingesniam pakeisti tave pozityviu būdu. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad dauguma iš mūsų sėdinčių čia Žmonijos dauguma, kuri gyvena ant žemės paviršiaus, kiek iš mūsų buvome suformuoti tų dalykų, kurie mums nutiko. Galbūt tai jums bus šokiruojantis faktas, kad dauguma to, kas yra susirinkę jūsų pasąmonėje, buvo surinkta iki šešių metų amžiaus. Šešių metų amžiaus. Taigi mes iš viso to gyvename. Tai yra tavo autopilotas. Tavo pasąmonė faktiškai yra tavo autopilotas. Taigi iš ten kyla emocijos, reakcijos, nes pasąmonė neturi gebėjimo svarstyti, protauti, logiškai galvoti, bet ji veikia iš to, kas jai yra pateikta pakartojimo dėsnių, pritraukimo dėsnių. Taigi tu mąstysi ir bus atitinkamos situacijos, kuriuose turėsi pasielgti ir tu pasielgsi jose iš pasamoninio ligmens prieš sąmonės lygmeniui sureaguojant tavo pasąmonė jau siunčia bruožus, savybės, emocinius dalykus iš pasąmoninio ligmens. Prieš sąmonės lygmeniui pasirenkant ir apsisprendžiant, kokiu būdu tu sureaguosi. Tavo pasąmonė jau nusprendė ir veda tave atitinkamą kryptimi. Tai gazdina. Bet leiskite man jums pranešti žinę. Yra kelias, kuriuo galime išsigelbėti. Pažiūrėkite dabar, kaip šie Daktarai ir žmonės, kurie tyria visą tai sako, tik maža procentali viso lietkalnio dalis yra matoma virš vandens paviršiaus. Tokiu būdu lietkalnis yra it mūsų protas. Sąmonė yra tai, ką mes pastebime virš paviršiaus. O pasąmonė tai didžiausia ir galingiausia dalis, kuri išlieka nematoma žemiau vandens paviršiaus. Pasamoninis protas talpina visą supratimą, kuris esamų metu nėra sąmonėje. Visi prisiminimai, jausmai ir mintis, kurios nėra sąmonės supratime, yra įvardyjamos kaip pasamonė. Taigi, faktiškai tai yra tavo pasamoninis protas, kuris valdo tavo gyvenimą. Taigi iš pasamonės sferos kyla visi šie veiksmai, Kaip ir sakiau praėjusį vakarą, tavo kvepavimas, kurio tu pats nekontroliuoji, nebent savanoriškai pradėsi jį kontroliuoti, dauguma dalykų yra priskirti mūsų pasąmoniai. Sąmonė išmoks atitinkamą veiksmą ar elgesio bruožą ir tada tai bus pasiūsta pasąmoniai. Ji apdoros šią informaciją ir pasiūs ją lastelėms ir kūnui. Jeigu ekstremali emocija ar kažkas panašaus yra susijęta su tuo, tai bus išsaugota pasąmonėje. Ir jeigu tai pasikartos tavo gyvenime, bus pradėta vykdyti paieška tavo viduje. Ir jeigu tavyje jau buvo tai išsaugota, tu situacijoje vėl ir vėl pasielgsi taip pat. Ir tai vyksta visiškai nesąmoningame tau lygmenyje. Būtent dėl to, kai patenki į situaciją, tu vėl ir vėl ir vėl pasielgsi lygiai taip pat, nebent apsispręsi ir pasakysi, man reikia pakeisti tai. Stebėkite. Taigi pasamoninis protas, stebėkite, Kaip jis gali tai padaryti? Nauja perspektyva, pristatyta šiandieninių molekulinės ryties biologų, atidengia, kodėl mes esame tokiais, kokie esame. Pirmasis iš jų daktaras Briusas Liptonas, buvęs medicinos profesorius iš Statfordo universiteto. Pasak jo, naujasis epigenetikos mokslas atskleidė, kad mūsų genai iš tiesų yra kontroliuojami ir manipuliuojami mūsų protų kaip jis suvokia ir interpretuoja aplinką, kurioje esame. Iki šiol mokslas mane, kad tai yra patys genai, kurie diktuoja mūsų bruožus kad mūsų genai suformuoja mus tokius, kokiais esame. Naujieji atradimai suteikia gerų žinių, tai reiškia, kad mes galime pakeisti daugelį su mumis susijusių dalykų. Šlovinkite viešpatį. Galime pakeisti daugelį su mumis susijusių dalykų, įskaitant savo sveikatą, keisdami būdą, kuriuo suvokiame įvykius ir situacijas, į kurias patenkame. Pavyzdžiui, daktaras Liptonas parodo, kad jei mes suvoksime dalykus pozityvių būdų, tai pradėsime gyventi sveikesnius ir geresnės kokybės gyvenimus, nesvarbu, kokioje genetinėje būsenoje buvome iš pradžių. Taigi į tavo senelį ištiko širdies smūgis, tavo tėti, tavo dėdė, tavo trečios eilės pusbrolį, tavo brolio žmonos dėdės žmona, tavo svainio ketvirtos žmonos pusbrolį. Tu sakai, na, aš irgi mirsiu nuo širdies smūgio, bet tu turi suvokti ir pasakyti, kas tai pasakė, kas pasakė, kad aš turiu mirti nuo širdies smūgio arba turiu sirgti tą ligą. Bet tu turi manyti, proto gale, žiūrėkite draugai, proto gale, tu turi pažiūrėti į save ir pasakyti, nu ir kas, žinote ką, galbūt mano šeimoje yra alkoholikai, arba tie, kurie rūko, arba kurie lošia, turi tos blogus įpročius, tai ką, aš turiu priimti to patį? Visiškai ne. Jūsgi su tiesa sutinkate, tačiau kodėl su šita dalimi nesutinkate? Nesijaudinkite, aš belsiu tol, kol jūs pamatysite tai. Žiūrėkite, Naujas nusistatymas. Pozityvus ar negatyvus. Pasiklausykite, kas tau nutinka. Siunčia naujas žinutes kūne esančioms lastelėms ir faktiškai gali perprogramuoti lastelių sveikatą ir elkseną. Taigi naujas nusistatymas, kuris kyla iš teisingų minčių, faktiškai siunčia naujas žinutės kūne esančioms lastelėms ir faktiškai gali perprogramuoti lastelių sveikatą perprogramuoti tavo lastelių sveikatą. Taigi man įdomu, kas nutiks mirtingajam, jeigu jis mąstys apie paėmimo malonę, paėmimo tikėjimą, paėmimo jėgą, paėmimo meilę, paėmimą, paėmimą, paėmimą, paėmimą. Ir vieną dieną staiga tai perprogramos jo lasteles ir iš mirtingųjų jos taps nemirtingosiomis lastelėmis. Per akies mirksnį vieną akimirką. Ačiū Dievui gali netgi pakeisti ląstelinę struktūrą, lygotas ląsteles paverčiant į sveikasias. Dabar, jeigu tai gali padaryti mano ląstelėms, Kaipgi tada su visu pasauliu, kuris yra visiškai išprotėjęs, eina iš protų, tačiau Dievas nori žmonių, kurie bus sveikame prote, ne tik sveikame prote, bet gyvens gyvenimą Dievo žodžiu. Šis naujas mokslas atsisako senų mokslinių tradicijų pagristų Newtono fiziką, teigiančią, kad kūnas tai yra mechaninis renginys. Šis mokslas pripažįsta, kad proto ir dvasios rolė yra ypatingai svarbi, kalbant apie tai, kas mes esame. Daktaras Liptonas paaiškina, kad yra du atskiri protai, kuriantis, kaip jis tai vadina, kūno kontroliuojantį balsą. Yra sąmonės protas, kuris gali laisvai mąstyti ir kurti naujas idėjas tiesiog iš karto. Pasiklausykite. Tada yra pasamoninis protas, kuris iš esmės yra superkompiuteris, kuriame yra įrašyta duomenų bazė, susidedanti iš užprogramuotos elksenos, kurios didžiausia dalis yra įgyta prieš mums, sulaukiant šešerių metų amžiaus. Įdomu, kiek iš mūsų išaugome iš šio šešerių metų amžiaus. Iš tiesų, jūs greičiausiai nusteptumėte, jeigu žinotumėte, kiek to, kas yra jumise, yra užlaikyta nuo vaikystės, nuo ankstyvosios vaikystės. Ar be manęs dar kas nors norite žinduko? Pasamoninis protas, žiūrėkite, kaip Dievas tai sutvėrė. Pasamoninis protas negali veikti už fiksuotų programų ribų. Situacijose jis automatiškai reaguoja pagal tas elksenas, kurios jame jau buvo įrašytos. Atkreipkite dėmesį, ką tai padaro. Šie dalykai, mes jais esame maitinami po paviršiumi vandens. Ir mes žiūrime ir sakome, tai manęs neveikia. Aš esu Titanikas. Aš esu žinios tikintysis. Aš nenuskandinamas. Na ir tada pateksi į atitinkamą situaciją ir tavo pasąmonė sureaguos tokiu pačiu būdu, kaip ji tai padarė, kai tu buvai šešiametis berniukas mokykloje. Žinoma, dabar tu esi šešiametis, kuris kalba apie griaustinius, didžius, gilius dalykus, bet tavo pasąmonė žino, jį vis dar veikia pagal tas elksenas, kurios yra 45 metų senumo, 55, 75, išmokta elksena. Tai yra kaip programa. Tu gali turėti geriausią kompiuterį pasaulyje, bet jeigu neturi programos, kompiuteris yra bevertis. Gali turėti nuostabią programą, bet privalai turėti kompiuterį, kad programa veiktų kartu. Įsivaizduokite savo protą kaip kompiuterį ir programą, kurie veikia kartu. Kartu jie gali padaryti nuostabių dalykų, bet jie turi būti suderinami. Tu turi būti suderinamas, arba kitaip tai nieko gero nepadarys ir neveiks. Dauguma to, kas yra mumise užprogramuota mūsų pasąmonėje, tai yra nuostabus dalykas, kai Dievas padarė žmogų. Jisai paskirstė atitinkamą kiekį, tai yra supratimo ligmuo, logikos, mąstymo, suvokimo. Paskiau Dievas vėl padalino tą dalyką ir pavadino jį pasąmonę, pasąmonės ligmuo. Ir ta dalis rūpinsis tokia daugybė kasdienių dalykų, tavo rutina, kad tave apsaugotų. Nereikia jokios logikos, protavimo jai, kad jinai galėtų spręsti. Ji tiesiog veikia pagal rutinos pavyzdžius, kurie buvo atliekami vėl ir vėl ir vėl, netgi po tavo išgelbėjimo. O viešpatė, pasamoninis protas negali veikti už fiksuotų programų ribų. Situacijose jis automatiškai reaguoja pagal tas elksenas, kurios jame jau buvo įrašytos, ir jis veikia be samoningo proto žinios ar kontrolės. Be samoningo proto žinios. Yra viena vieta, važiuojant Powter Brain keliu. Ten yra toks vyras, prieš patenkant į Quail Hollow golfo aikštyną. Ten yra toks vyras, kuris pažiūrė grūdų lauke. Kartais gali sutikti laukinį briedį, kalakutą ir kitus gyvūnus. Pirmais kartais, kai aš tai pamačiau prieš daugelį metų, aš pamaniau, na, tai tiesiog briedis ten stovintis, aš pažiūrėjau ir pamačiau. Sekantį kartą, kai aš važiavau pro šalį, aš pažiūrėjau Dar sekantį kartą aš vėl pažiūrėjau, kai aš atėjau šią bažnyčią, aš vėl pažiūrėjau, kiekvieną kartą, kai aš važiuoju pro, aš žiūriu į tą vietą automatiškai. Dabar aš tai darau pasąmoniškai, aš net nemastau apie tai, bet pačius pirmus kelis kartus aš mašiau apie tai, bet dabar tai yra savaime, kaip kad aš vairuoju. Nors aš ir mąstyčiau apie tai tuo pačiu metu, abu mano lygmenis, sąmonė ir pasąmonė, susijungs. Sąmoniškai ir pasąmoniškai aš tai darysiu, bet iš tiesų to nereikia. Mano sąmonės lygmens tuo metu man nereikia, kadangi tai įtvirtinta mano viduje. Ar jūs suprantate? Taigi dauguma to, su kuo mes turime problemų, mūsų temperamentas, kokie mes esame, kaip mes susisėjame vienas su kitu. O, broli Doni, bet kaipgi Dievas? Taipogi sąsaja su Dievu kyla iš pasąmonės. Pamastykite apie tai, ir jis veikia be samoningo proto žinios ar kontrolės. Būtent dėl to mes dažniausiai nejaučiame savo elgesio. Iš tiesų, dažniausiai mes nejaučiame, kad elgesys yra savaiminis, pasamoninis. Viešpatė pasigailėk manęs, aš grįšiu namo ir turėsiu užsirakinti kambaryje. Noriu pasakyti, kad dauguma to, ką aš darau, aš to net nežinau sąmonėje. Dauguma to, ką jūs darote, kaip jūs reaguojate situacijose, jūs to net nežinote savo sąmonėje, to, kas vyksta. Tyrimai jau nuo 1970 metų parodo, kad mūsų smegenys pradeda ruoštis veiksmui per vieną trečiąją sekundės dalį dar prieš mums samoningai nusprendžiant daryti veiksmą. Kitais žodžiais, net kai mes kabutėse mastome, kad esame samoningi, tai yra mūsų pasamoninis protas, kuris faktiškai daro sprendimus už mus. Taigi, kai atsidursi situacijoje, žinote, ką pasąmonė padarys, ji reaguoja. Šioje programoje, kuri yra užprogramuota tavyje, priklausomai nuo to, kuo pasąmonė palaikys tą dalyką, ar tai žalą darantis dalykas, Žinote, kažkas bando su jumis susidraugauti, o pasąmonė tai susijęs su kažkuo kitu, Tai yra labai keista. Ar jūs suprantate, kad netgi su žmonėmis dabar jie tyrimo metu atrado, kad jeigu kažkas tave įžeidė ar padarė tau kažką, kai tu buvai vaikas, jeigu tai buvo vyras, žilaplaukis, melinomis akimis, tai dabar, kai tu užaugęs pamatysi panašų žmogų, tavo pasąmonė pradės reaguoti. Tu pradėsi nerimauti, nervuotis prie tokio žmogaus, nors jie tau nieko nepadarė. Nes tavo pasąmonė užregistravo šį veiksmą tavyje ir dabar ji įjungia tą kovok arba bėk režimą tavyje. Negaliu suprasti, ar jūs čia išsigandę, ar laimingi, ar kokie. Man sunku jūs suprasti. Rodos, kad pasamoninis protas mus valdo savaiminėme piloto režime 95 procentais laiko atžvilgių. Leiskite man jūsų paklausti, draugai, jeigu tai yra tiesa, jeigu mes esame valdomi autopiloto režime 95 procentais laiko, Ar jūs nemanote, kad mes turėtume atrasti, suvokti, ką tas autopilotas mums daro? Ar jūs nemanote, kad mes turime sužinoti, įsiklausyti, paklausti Dievo, Dieve, mano veiksmai, mano elgesys, ar šis autopilotas tave pamalonina? Ar tai yra kažkas, ką aš priėmiau būdamas šešiamečių berniuku? Ar tai yra kažkas mano nusistatymas, mano atsakas, mano reakcija? Ar tai yra Kristus mano gyvenime? Ar tai yra kažkas, ko aš išmokau prieš 40 metų prieš atsivertimą? Stebėkite, neurologijos mokslininkai atskleidė, kad samoningas protas tiesudaro 5 ar mažiau procentų mūsų kasdienės veiklos. Jie sako, kad 5 procentus išnaudoja labiau supratingi žmonės. Dauguma išnaudoja tik vieną sąmonės procentą. Aš nesu tikras, kiek tokie žmonės kaip aš ir jūs išnaudojate, bet aš spėju, kad 5 procentus išnaudojo tik ypatingai protingi žmonės. Daktaras Liptonas teigia, kad pasamoninis protas apdoroja 40 milijonų bitų informacijos per sekundę. 40 milijonų bitų informacijos vienetų per sekundę. Štai kur superkompiuteris. Pažiūrėkite į sąmonę. Tuo tarpu sąmonės protas apdoroja tik 40 bitų informacijos per sekundę. Taigi 40 milijonų prieš 40. Pasąmonė. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. O išorė sąmonė. Du, du. Dubi, dubi, du. Dabar aš matau, kad jūs klausotės manęs tik tai sąmonės lygmenyje. Ar jūs nesidžiaugiate, kad jis atskyrė sąmonę nuo pasąmonės? Pamanykite, jeigu viskas būtų pagrįsta mūsų sąmonės reakcija – kovoti arba bėgti visados. Jeigu tai būtų sąmonės gebėjimas tik tai kuri apdoroja 40 bitų informacijos vieneto per sekundę. Tu būtum daugeliu atveju pavojuje. Taigi Dievas pagreitino pasąmonę, kuri apsaugos tave. Huh! O išorė sako, kas čia buvo? Oho, o pasąmonė sako, aš ką tik tave išgelbėjau. Viešpate Jėzau, padėki mums, tėve. Taigi pasamoninis protas yra ženkliai galingesnis už sąmonės protą. Pasiklausykite. Būtent pasamoninis protas ir suformuoja, kaip mes gyvename. Mokslininkai atskleidžia, kad mūsų sprendimų, veiksmų, emocijų ir elgesio dauguma priklauso nuo 95 procentų smegenų veiklos, kuri yra už samoningo supratimo ribos. Tai reiškia, kad 95-99 procentai mūsų gyvenimo yra iš pasamoninio proto užprogramavimo. Kai kurie iš jūsų verslininkai, kurie turite nešvarius sandėrius, jūs išmokote to, būdami vaikais. O taip, jūs dabar atsivertę esate išgelbėti, tikite žinia, bet vis dar tebe gyvenate tą patį gyvenimą iš pasąmonės sferos. Būtent dėl to žmonės su priklausomybėmis įpročiais blogais, įvariais dalykais, jie nori išlaisvinimo sąmonėje, jie stengiasi pasiekti to, bet pasąmonė yra taip užprogramuota, kad kas tai bebūtų, su kuo jie bekovotų, jie sako, o aš išlaisvintas, išlaisvintas, bet žmogus giliai viduje sako, tu nesi, man vis dar tebe reikia to, tu negali atsisakyti to. Ir tada mėnesiais, metais galbūt stengiasi tai padaryti, bet galiausiai pasąmonė juos gražina atgal. Tai bus tol, kol pasąmonė nebus perkeista. Taigi mūsų gyvenimas išreiškia mūsų pasamoninį užprogramavimą. Taip yra todėl, nes pasamonės darbas yra sukurti realybę iš turimos programos. Taigi, jei pasamonėje turi negatyvų užprogramavimą, daktaras Liptonas teigia, kad 95 procentuose savo gyvenimo atveju tu pats atkursi tuos negatyvius išgyvenimus. Ir tie iš mūsų, kurie kada nors yra skyrę laiko, kad patikrintų savo pasamoninės mintis, žino, kad dauguma iš mūsų pasamoninio proto veiklių programų yra pagrystos negatyvumu. Pavyzdžiui, baimė to, ką kiti žmonės apie mus masto. Baimė būti nemylimu ar baimė būti negerbiamu. Ak, aš taip priartėjau, kad jūs net bijote pajudėti. Net akimis nemirksite. Jūs tiesiog tokie sustingę. Bet ar jūs įsivaizduojate, draugai, visi šie dalykai, kurie yra su mumis susiję, kurie priverčia mus konfliktuoti su kitais žmonėmis? Tie dalykai priverčia vyrą konfliktuoti su žmona, kai realybė jis galėtų mirti už tą moterį. Tačiau jo pasąmonėje esantis dalykai skiriasi nuo tų dalykų, kurie yra jos pasąmonėje ir tai sukelia konfliktą. Ginčiai kyla lygiai taip pat su vaikais, su žmonėmis, su kuriais einate į bažnyčią, turite ginčius. Mūsų bėda yra ta, kad mes manome, kad mes žinio žmonės, mes esame super žmonės. Jūs esate lygiai tokie patys kaip kiti žmonės. Taigi, Kaip ištrūkti iš šio nesibaigiančio senų programų rato ir pradėti būti dažniau samoningame prote? Dėl pasamoninio proto galios. Pasiklausykite, vienu milijonu kartų galingesniu už samoningą protą ir dėl laiko trukmės, kurios metu esame jo valdomi 95-99 procentai, Liptonas teigia, kad norint išsilaisvinti reikia daugiau nei vien tik pozityvaus mąstymo. Nes vos tik tau pamiršus būti samoningu, pasąmonė vėl užima atsakingą vietą. Taigi tu sakai, iš Dievo malonės aš pakeisiu savo gyvenimą, aš būsiu kitoks, aš pavargau būti negatyviu sarkastu, aš daugiau nebedarysiu to. Ir tu manai, aš būsiu kitoks, aš būsiu kitoks, bet atmink tavo Pasąmonės protas yra vieno milijono kartų galingesnis už sąmonę. Pirmadienį, antradienį bandysi tai padaryti, trečiadienį būsi vėl senose vėžėse. Tu sakai, aš matau, tai neveikia. Ir visus tos metus tu tą sumą iš tikrovę į save, o trečiadienį jau nori būti kaip naujutėlis? Kai kurie iš jūsų darėte tą pasikartojantį veiksmą 60 metų. Pakentėkite bent jau iki kito savaitgalio. Žiūrėkite, brolis Brankamas sako, štai ką aš atradau, Dievas laikysis kiekvieno pasakyto žodžio. Tai privalo būti, jei tik tu nukreipsi širdį tiesiai kalvarijos link, be menkiausios abejonės. Kaip ir minėjau, šią popietę sujungi savo pasąmonę, šią sąmonę ir Dievo žodį visus kartu ir stebė, kas įvyks. Ar galite įsivaizduoti? Jis sujungia tris. Dievo žodį, tavo sąmonę ir tavo pasąmonę. Tam, kad išsipildytų Dievo pažado pilnatvė. Tai jeigu žmogus tiesiog sako, aš tikiu kiekvienu žodžiu sąmonėje, aš priimu kiekvieną žodį, Jėzus yra mano išgelbėtas, aš tikiu juo, tai tai yra sąmonė. Ir tu vis dar tebe turi 40 ar 50 metų, kiek tai bebūtų savo pasąmonėje tų dalykų įvairių. Ta žmogus gali viduje sako, tu to netiki. Tu bijai pabandyti tai, tu išsigandęs. Aš žinau, nes aš išsigandęs, aš esu pasąmonė ir jeigu aš išsigandusi, tu išsigandęs. Ir jei pasąmonė yra išsigandusi, ji it pulsuos lastelėms tavo kūne esančioms emocijas baimės. Ir tai išskirs cheminius elementus tavo kūne ir tavo kūnas pradės reaguoti į baimę. Būtent dėl to plaukai atsistoja ant tavo kaklo, kai tu ko nors išsigasti. Šlovė viešpačiui? Ar esate kas nors iš jūsų sapnavę sapną, po kurio pabudę buvote išsigandęs? Iš tiesų, kaip tai nutiko? Neseniai aš sapnavau sapną. Mano brolis Haris buvo savo sunkvežimyje, aš jam dar to nepasakojau. Jis buvo savo sunkvežimyje. Tai buvo nakties metas ir aš mačiau jį ten, bet jis manęs nematė. Taigi aš prisėlinau prie vairuotojo durų ir aš galvau, nu išgazdinsiu jį dabar. Taigi aš prisėlinau prie vairuotojo durų, tačiau kaip paaiškėjo vėliau, jis mane matė. Jis pasilenkė žemiau stiklo. Ir tuo metu, kai aš jau buvau be pakilas, kad jį išgazdinčiau sapne, jis taiga suknarkė. O ar žinot, ką aš būsdamas padariau? Aš pakartojau tą patį garsą. Tuo pažadinau savo brangėje gražią žmoną ir siaubingai ją išgazdinau. Ji purtė mane paėmusi už rankų, sakė, kas nutiko, kas nutiko. Bet matote, savo pasąmonėje, kur aš turėjau tą sapną, ten tai buvo viskas taip realu, kad tai perėjo į kitą sąmonę. Bet tai buvo taip, taip realistiška. Įsivaizduojate, visi šie dalykai, šios elksenos, šie dalykai, kuriuos mes turime taip giliai įtvirtintų savo viduje. Jeigu mes galėtume savo pirmoje sąmonę priversti pasakyti viešpats yra mano gydytojas, pasąmonė pakartojo viešpats yra mano gydytojas ir žodis sako viešpats yra mano gydytojas. Sergėki šetonė. Panašiai kaip tas knarkimas perėjo iš pasąmonės į sąmonę. Tada tai tampa realu, broliai. Oho, kai aš pabudau iš to sapno, mano visas kūnas buvo išpiltas šaltų prakaitų. Žinot kodėl? Nes mano sąmonė ir pasąmonė susijungia kartu. Ar jūs galite įsivaizduoti, ką mes savo gyvenime galime pasiekti, jeigu Dievas, mūsų sąmonė ir pasąmonė kartu susijungs Dievo pažaduose? Ir tada, mano draugė, Tavo žodžiai taps jo žodžiais. Tavo mintis taps jo mintimis. Atkreipkite dėmesį, vėl jis sako, ar žinote, kad jūs turite pasąmonę, ar ne? Mes tai suvokėme, tai šis žmogus. Ta pasąmonė šį vakarą tau ir sukelia visas problemas. Taigi nori pasakyti, kad didžiausią savo gyvenimo dalį aš žiūrėjau ir kaltinau šį žmogų, Sakiau, kad jis yra viso ko problema mano gyvenime. Tačiau iš tiesų tai buvo ta apatinė lietkalnio dalis. Ji buvo paslėpta nuo manęs. Šiame kūne tai atsispindi iš tiesų, tačiau tai buvo apatinė lietkalnio dalis, kuri buvo paslėpta gigantiška didžiu, kuri įsirėžė į mano gyvenimą ir padarė tą skylę kaip titanikė. Įsivaizduojate jį sakantį tokį teiginį. O, tai šis žmogus, ta pasąmonė šį vakarą tau ir sukelia visas problemas. Aš nesutinku su šituo štai čia. Jis išsigandęs ir traukėsi atgal. Bet kai jis tampa harmonijoje su štai šiuo ir šis tampa harmonijoje su Dievo žodžiu, tu turi, tada tu eini. Ar galite įsivaizduoti, žmogus sako, aš tikiu, aš tikiu, garbė Dievui, Dauguma žmonių patenka, įeina į tą patepimą susirinkime, sako, garbė, aš išlaisvintas, šlovė viešpačio, aš išlaisvintas, aš taip daug geriau jaučiuosi. Bet jie išeina pro tas duris. Patepimas dinksta, tarnautojo dovana ar kito žmogaus ir jie susiduria su realybė. Ir tai, kaip jie buvo užprogramuoti tais metų metais, jie pradeda kreipti dėmesį į tuos pačius dalykus. Ir jie praranda pergalę. Kodėl? Nes pasąmonė sako, tu žinai, kad tai neįvyko, tu žinai, kad tu nieko nepajautėjai, tu žinai, kad tau nei kiek negeriau. Jie grįžta atgal, kodėl, nes žmogus variklių skyriuje sugeneruoja tą emociją, nepasisekimą, baimę. Ir jie grįžta į tą pačią situaciją, iš kurios bandė išeiti. Žinote ką, draugai? Jeigu mes turėtume čia bažnyčią, kurioje nebūtų išlaisvinimo, Aš manau, kad tada jums būtų atleista, jeigu jūs ateitumėte čia su nuodėme savo gyvenime, jeigu turėtume tarnavimą, kuriame nebūtų išlaisvinimo, jeigu turėtume bažnyčią, kurioje tiesa nebūtų pamokslaujama, jeigu turėtume tarnavimą, kuris tavimi nesirūpintų, bet kai mes turime tokią vietą, kai Dievas pasiunčia savo žodį, Dievas duoda išlaisvinimą, Dievo vyrai gali už tave melstis. Aš manau, kad mes neturėsime jokio pasiteisinimo, jeigu mes nepasinaudosime viskuo, ką Dievas mums davė. Paprastai dėl to, kad mes nenorime pritaikyti to savo gyvenimuose, nes dauguma iš mūsų esame tokie užsispyrę, kietakakčiai, mes nenorime išjudėti. Galiausiai tavo galas bus tavo Atlanto dugne. Atkreipkite dėmesį, dauguma žmonių iš tiesų mano, kad jie tiki, bet giliai pasąmonėje yra kažkas mažas, kuris sako ne. Atkreipkite dėmesį, ta žmogus viduje nekelia debatų, nėra didelių kalbų, diskusijų, viskas, ką jis te pasako, yra vienas žodis – ne. Ne. Aš tai jaučiau savyje, aleliuja, aš tai turiu. Bet jis sako – ne. Ne. Ir jūs galite tai pajausti. Atsiminkite, būtent tai jis ir jausdavo atskirime. Vėl jis sako, greičiausiai iš vakarą paklausčiau 99 100, ar tu tiki, kad Jėzus Kristus gali tave išgydyti, atsakytų taip. Ir be menkiausios abejonės jie to tiki. Na, tada Jėzus pasakė, jei tu to tiki, tai gausi tai. Bet tai yra sąmonė, kuri tuo tiki. Dabar tu turi ir pasąmonę, kuri taipogi turi veikti. Tai yra būtent ta dalis. Jeigu tu bandėjai anksčiau kažką, Ir tai tau nepavyko, tai išsaugo tą nesėkmę tavyje. Taigi tu bandai tą, na ir trečią, ir tai nesuveikė. Taigi tavo pasąmonė išsaugo faktus, jį išsaugo atsiminimus, sutrikimą, visą tai. Ir kai tu girdi žodį, sakant, išpažink savo išgydymą, tikėk Dievo žodžiu, sakyk amen, aš taip darysiu. Tai patenka į tavo pasąmonę, pasąmonė tai patikrina ir sako, a, tai nutiko prieš metus. Sausi, Panašiu metu kaip dabar. Kai tu girdėjai, kad kažkas pamokslavo, tu tai padarėjai, pritaikiai, išpažinai, aš išlaisvintas, atsimeni, koks buvo rezultatas to, o aš neleidžiu tau dabar to vėl pakartoti. Aš esu pasiūsta čia, kad apsaugočiau tave. Taigi pasąmonė siunčia paprastą žinę. Ne? Ačiū viešpatė Jėzau. Now what's this? Stebėkite. Tai paprasta, bet taip galinga. Bet tai yra sąmonė, kuri tuo tiki, dabar tu turi ir pasąmonė, kuri taipogi turi veikti. Tai matote, kaip žmogus plaukiantis jūrą, kai esi laive, žmogus valdantis laivą arba vadovaujantis sėdi vairinėje. Tačiau žmogus, kuris iš tiesų valdo laivą, leidžiasi jo apačiai, jis inžinierius, jis nesvarbu, kiek daug žmogus esantis viršuje kalbėtų, šis apačioje atlieka darbą, tai yra tavo pasąmonė. Tai yra tavo pirmoji sąmonė. Taigi dabar, jei šis žmogus gauna įsakymą iš draugo, ar kaip jūs jį bepavadintumėte, ką daryti, jis jį perdoda toliau. Jis vadovauja laivui, bet šis žmogus atlieka laivo valdymą. Nesvarbu, kaip anas tenksis vadovauti, iš to nieko nebus, kol apačioje nebus garų ar spaudimo, kas varytų tą laivą. Taigi žmogus viršuje Sako garbė Dievui, aleliuja. Jis turi licenciją, žino žinę, turi diržą su ereliu. Jis apsiginklavęs iki dantų, jis atrodo kaip žinios tikintysis, bet žmogus giliai variklių skyriuje išsigandęs. Žmogus variklių skyriuje jis išsigandęs. Jis negali viso to priimti. Šis žmogus sąmonė sako, šlovė dievų, nesakyk man nieko, aleliuja, aš tikiu šiuo žodžiu, aš mirčiau už jį. Bet žmogus pasamoninis sako, ne, tu to nepadarytum, nes aš tau to neleisiu. Kai ateis pasirodymo metas, aš užliesiu tave emocijomis, aš užliesiu tave su baime, Ir kai tu apsilankysi tokiame tinklalapyje, aš užliesiu tave emocijomis, sužadinsiu vaizduotę, tave nugalės baimė ir pradėsi abejoti, ar šita žinia yra tiesa ar ne. Bet žinoma, jeigu tavo sielo yra anspaudas, nesvarbu kienotas tinklalapis, nesvarbu koks pamokslininkas tai pasakė, nesvarbu ką kiti sako, tu turi inkarą. Amen. Garbė, tu turi inkarą. Žiūrėkite, aš mačiau žmonės ateinančius ant pakilos. Aš paklausdavau, ar tu tiki? O, aš turiu visą tikėjimą, broli brankamai. Dabar aš nenoriu jų pažeminti, aš gerbiu tai, bet jie turėtų būti čia, viršuje. O tuo metu jie yra žemai štai čia. Taigi, ar jūs žinote, kas tai yra? Tai viltis tikėjimo vietoje. Tikėjimas dabar atlieka darbą. Viltis to vilėsi, tačiau tikėjimas yra produktas. Tikėjimas tai padaro. Matote, mes turime daug vilties, bet nedaug tikėjimo. Taigi šiandien mes norime pakeisti viltį pozityvių tikėjimų. Kas iš jūsų norite tai padaryti? Ar priimsite receptą? Štai jis. Jis labai sudėtingas. Jis labai sunkus. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo mes galime gauti pozityvų tikėjimą. Tai yra pozityviai mastant apie pozityvius dalykus. Tačiau mums tai per paprasta. Nėra pakankamai paslapties, gelmės, tai mūsų neklaidina pakankamai. Žino, žmonės nori išgirsti kažką tokio, kad po susirinkimo galėtų pasakyti, oho, o žmogau, O čia tai bent. Apie ką jis kalbėjo, nežinau, bet oho. O, žmogau, niekada tokio negirdėjau dalyko. Ar tu supratai? Ne. Būtent dėl to tai ir buvo nuostabu, kadangi aš nieko nesupratau. Ir ką gero tai tau padaro? Kaip tu jas galėsi pakeisti, broli Brankamai, iš vilties į pozityvų tikėjimą? mastant apie pozityvius dalykus ir kalbant apie pozityvius dalykus. Grįžkime į medicininę dalį. Naudojant sąmonę ir pasąmonę kartu. Sąmonė ir pasąmonė galėtų būti puikia komanda, jeigu naudotumės jomis kartu. Žiūrėkite, kokia paralelė yra su tuo, apie ką brolis Brankamas kalbėjo 51, 2, 3 metais. Pirmoji gali susitvarkyti su užduotimis, o paskiau priskirti jas antrajai. Tuo tarpu antroji emocijos formoje gali siūsti pirmąjį atsiliepimą ir žinutės apie užduotį. Taigi pirmoji sąmonė priema informaciją, siunčia ją pasąmoniai, pasąmonė sugeneruoja emociją arba sugeneruoja kažką tau ir siunčia tai vėl sąmoniai. Ir toks yra tavo atsakas situacijoje. Ir dabar tai yra išsaugota elgsena, kurią tu kartosi vėl ir vėl. Tai nėra laikina mintis. Tai nėra kažkas, ką tu pamirši. Tai yra kažkas, kas taps tavo normaliu elgesiu nuo šios akimirkos, nebent tai bus nutraukta. Aš laimingas, kadangi mano tėtis yra dieviškasis nutraukėjas tokių dalykų. Amen. Taigi, ką konkrečiai daro pasamoninis protas? Tavo pasamoninis protas yra atsakingas už daugelį patiriamų emocijų. Nerimo jausmai, kuriuos gali jausti prieš prezentaciją, ir nepilnavertiškumo jausmai priverčia tave jaustis menkesnės vertės nei kiti, taipogi kiti jausmai kyla iš tavo pasamoninio proto. Pasamoninis protas taipogi atsakingas už priverstinius veiksmus, tokius kaip refleksiniai veiksmai, pulk arba bėg reakcija ir netgi rankų raumenų judėjimas tau rašant. Dėl šios priežasties tavo rašysena gali atskleisti dalį tavo asmenybės bruožų ir paslėptų emocijų. O viešpatė pasigailė. Norėčiau sužinoti, ką jie mano apie mano rašyseną, jeigu galėtų ją įskaityti. Ar jūs suvokite, kad žmonės, kurie tyrinėja tai, tu gali parašyti kažką. Jie pasakys, tavo tipas yra A, B, tavies lypi tai, tas anas, tiesiog žiūrėdami tavo rašyseną. Kodėl? Nes tavo pasąmonė kontroliuoja visą tai rašyseną. Žiūrėkite, tavo asmenybės bruožų ir paslėptų emocijų. Tavo pasamoninis protas yra budrus 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Priešingai yra su samoningu protu, būtent dėl to sapnai gali atspindėti užgniauštas emocijas. Taigi greičiausiai aš buvau labai giliai sužalotas vaikystėje, kad dabar norėjau užgazdinti Harį. Miego metu samoningas protas tampa neveiksnus – kai tuo tarpu pasamoninis protas išlieka aktyvus. Ar galite įsivaizduoti, jūsų pasąmoniai nėra tekę miegoti nuo pat gimimo? Niekados nepavarksta, dirba 24 valandas per parą, klausosi, girdi viską, Pasamoninis protas nesupranta logikos. Bandymas prasibrauti į tavo pasamoninį protą naudojant logiką greičiausiai nepavyks. Pavyzdžiui, kai prieš viešą kalbą patiri tokią emociją kaip nerimas, tu negalėsi logiškai savęs įtikinti, kad nėra jokios priežasties būti išsigandusiu. Oho. Dabar po visų šių metų pamokslavimo aš suvokiau, kodėl pradžioje savo tarnystės aš savo sakiau, nesijaudink, nesirūpink, bet mano viduje kažkas sakė, ar tu beprotis, tu kitoj pamokslausi, jaudinkis. Taigi aš vaikščiau pirmin atgal, pirmin atgal toje patalpoje. Aš bėgiojau, kaip pasiutęs šuo, o dieve padėk man, padėk man, nusiramink Doni, viskas gerai, viskas gerai, viskas tvarkoje, bet mano pasąmonė žino, ką aš dabar turėsiu daryti. Ar jūs buvote toje situacijoje? kai jūs bandote save nuraminti, nurimk, viskas gerai, viskas tvarkoje, bet matote, tai yra konfliktą sukelianti žinutė, nes pasąmonė išsaugojo informaciją. Galbūt tai nutiko tą skaitovų dieną mokykloje, Happy Valley vidurinėje mokykloje. Tu nenorėjai ten dalyvauti, tačiau tu galėjai gerai skaityti. Ir staiga tu atsistoji ant scenos, ten buvo didelis konkursas, daug žiūrovų, ir tu sustingai ir negalėjai nei žodžių ištarti. Tai tave pažemino Galbūt tu buvai apkūnus berniukas, apvaliai žandais, pasakysi, nieko čia blogo tame nėra. Tiesa yra ta, kad jeigu tu negavai išlaisvinimo iš to, tai tebėra tavyje šį rytą, tas pažeminimas, kurį išgyvenai. Viešpate Jėzų, padėki mums Dievę. Ar jūs galite įsivaizduoti pasąmonę visą tai išsaugo? Tu negalėsi logiškai savęs įtikinti, kad nėra jokios priežasties būti išsigandusiu, pajausi smarkiau plakančią širdį, tada negalėdamas to sustabdyti, savyje pajausi sukeltą kovok arba bėg atsaką. Tvarkantis su pasamoninio proto generuojamomis emocijomis geriausia yra, klausykite, kasti taip giliai, kol surasite problemą sukeliančią šaknį, o ne vien sutelkti dėmesį į akivaizdžius faktorius, aplinkybės. Ar galite matyti, kodėl atskirimas šią dieną buvo toks galingas dalykas? Ar galite įsivaizduoti moteris, galbūt tik tai vieną kartą atsistoja prieš Dievo pranašą ir jis jai pasako, aš matau tave, bėgančią. Tu grįžti namo iš mokyklos, dėvi geltoną languotą suknelę. Šuo bėga paskui, įbėgi į verandą, krenti per duris, tai tave išgazdino, ir tu buvai išsigandusi visą savo gyvenimą. Ką jis padarė? Tai nebuvo jos pirmoji sąmonė, jis nusileido į pasąmonę ir ištraukė tai. Kodėl? nes tai buvo susijęta su dauguma jos baimių, traumų, dauguma dalykų, su kuriais jis turėjo gyvenime problemų, nors ir buvo krikščionė. Jis nepasakė, aš matau, kaip tu skaitai Bibliją kasdien, tu meldiesi tiek kartų per dieną, tiek aukoji, tiek dešimtinės atiduodi, tu darai tą, vietoj to jis nusileido ir palėtė jos problemą. Ta moteris buvo tokia laiminga, kad net nežinojo, ką daryti, nesvarbu, ar jis sakė kokius nors komplimentus, kokie gražus ilgi plaukai, tavo suknelė, dieviška tvarkinga, bet vietoj to jis priejo prie jos problemos tai jai kėlė tiek daug sunkumų ir bėdų gyvenime. Ne jos sieloje buvo problema, ne dvasia buvo sugadinta, bet tai buvo žaizda, randas pasąmonėje, iš vaikystės. Įsivaizduojate tą vyrą, kuris priejo prie pranašo, jis jam sako, tu esi vargšas. Nelaimingas atsitikimas ar avarija. Anglies monoksido apsinuodėjimas, tu mechanikas, dirbai su automobiliu ir tu apsinuodijai anglies monoksidu. Dėl to tu bijai sugrįžti į darbą. Ir tu viską praradai, ką turėjai, tu vargšas. Bet eik, mano broliai, tu išgydytas. Nori pasakyti, kad Dievas gali išgydyti pasąmonę? Prieina ponė, jis sako, aš matau ponė, kad jūs vargina vidurių užkėtėjimas. Vidurių užkėtėjimas, taip, tai vargina jūs. Aš matau, kas tai yra. Tai yra Žiemos laikotarpio fobija. Jūs bijote žiemos. Ar įsivaizduojat visus tuos laisvinamuosius dietas, vitaminus, kuriuos išbandė ta moteris, kad pasveiktų? Bet tai nebuvo priežastis, tai buvo baimė. Kur baimė slipėjo jos pasąmonėje? O vaikai, ar jūs matote, ką Dievas nori padaryti savo vaikams? Jis nori išgydyti mus iš mūsų fobijų ir baimių. Pavyzdžiui, jei tu esi kamuojamas nepilnavertiškumo jausmų, niekados nebandyk savęs logiškai įtikinti, kad tu neturėtum taip jaustis. Vietoj to, nagrinėk savo vaikystę tol. O, viešpatė, viešpatė pasigailėkiai. Sugrįžk ne į tą laiką, kai tau buvo 60 ar 40, grįžk dar toliau. Broli Doni nori pasakyti, kad tuo, kuo mes esame, taip, tuo, ko mes esame šiandien. Ar jūs matote, kodėl šetonas nori išnaudoti seksualiai mažus vaikus, kodėl jis nori juos verbaliai pažeminti, kodėl jis nori juos taip stipriai užgaulioti? Tyrinėdamas šią temą aš atradau dviejų smegenų nuotraukas, dviejų septynmečių berniukų. Atlikę tomografiją, magnetinio rezonanso angiogramą, jie gebėjo pamatuoti smegenų dydžius šių berniukų. Vienas, kuris turėjo normalaus dydžio smegenis, buvo mylimas savo tėvo ir motinos. Švelnus dalykai jam buvo sakomi, jam buvo sakoma, kad jis yra vertinamas, mylimas, pataisomas, kada klydo, jis buvo disciplinuojamas, buvo giriamas, kai jam gerai sekdavosi – O antrasis berniukas, jis nebuvo iš trečiojo pasaulio šalies. Nebuvo užaugintas panašiose aplinkybėse. Padarę smegenų nuotrauką to antro berniuko, jie pastebėjo, kad jo smegenys buvo neįprastai maži. Jie pradėjo žiūrėti į emocinę smegenų dalį ir pastebėjo, atrado, kad šio berniuko vaikystėje jį motina atidavė kažkam. Jis buvo užgauliojamas vienose namuose po kitų. Ir jie atrado, kad šis berniukas buvo atitinkami aspektai jo prote, jos smegenyse, kurie niekados neleis jam mylėti, pasitikėti ir gebėti tinkamai bendrauti. Nepalyginamai kaip tas pirmasis berniukas, nes jos smegenys, joms buvo uždrausta tas elgesys saugusiųjų su juo tai padarė jo gyvenime. Leiskite man jums kai ką pasakyti, draugai, dauguma iš mūsų čia sėdinčių esame stebuklai Dievo. Turint omeny, kokioje aplinkoje mes buvome užauginti, Mes negalėjome pasitikėti kitais, mylėti teisingai, negalėjome funkcionuoti tinkamai, jeigu Dievas nebūtų padaręs stebuklo mūsų gyvenimuose. O viešpatė, ar mes leisime savo laivui nuskesti į žmonijos vandenino dugną, ar mes šauksime, melsime Dievo pasigailėjimo, kad Jisai leistų mums giliai kasti savo viduje ir padėtų mums išgyti. Tai atradę, jie padarė išvadą, sako, dabar mes suvokėme, kodėl kai kurie žmonės negali pastoviai mylėti vientisai. Tokiu būdu, kaip kiti gali. Nes ši jų smegenų dalis, jai buvo kliudoma aukti. Pamanysi, šetonas savo žiaurume leido vaikui aukti tokiuose šaltuose namuose, tas vaikas užauks šaltas, elgsi su savo vaikais šaltai, ir jo vaikais, su jo vaikais, ir taip toliau ir toliau. Viešpate Jėzau, mes žmonės, tai mane nustebino, mes žmonės žinome daugiau, nei galime suprasti. Ar tai nekeista? Mes žinome daugiau nei galime suprasti, nes pasąmonė turi gebėjimą daugiau informacijos priimti, negu sąmonė gali suprasti. Pasamoninis protas išsaugo viską, su kuo tu susiduri. Tavo pasąmoninis protas taipogi kaupia tavuosius įsitikinimus. Kad galėtum pakeisti tokius įsitikinimus, turi suprasti, kaip pasąmoninis protas veikia ir kaip jis gali būti programuojamas. Samoningas protas yra įpratęs priimti vidun įvestį, naudodamasis visais penkiais žmogaus jausmais. Po to jis bando ją suprasti. Tada jis siunčia suprastą informaciją pasamoniniam protui, apdorojimui. Tada pasamoninis protas sutvarko tas įvestis, kontroliuodamas kiekvieną pagal tai, koks yra jos poveikis kūnui arba pagal tai, kokį veiksmą asmuo atlieka. Tavo intuicija ar dvasinės, parapsichologinės galios – kyla iš pasamoninio proto. Įdomiausia yra tai, kad pasamoninis protas dirba visados. Jis niekad nesustoja funkcionuoti. Dėl šios priežasties naktį sapnuojame sapnus, pasąmonė apdorojus visą informaciją, ji yra pasiruošusi tau pateikti rezultatą sapnu arba tau įgyjant tai, apie ką mąstei ar ko norėjai. Dabar įsivaizduokite tas mintis, kurios pakliūna į pasąmonę ir pasąmonė apdoroja jas. Brolis Brakamas kalba apie nurodymus. Dabar kas būtų, jei jis pasiūstų žemynį įsakymą, dviem mazgais į kairę, o žmogus apačioje pasuktų dviem mazgais į dešinę. Tai nepadarytų nieko gero. Tu tiesiog plauksi ratų ir ratų uoste. Tu niekad neišplauksi, taigi dabar tai yra sąmonė ir pasąmonė. Šis žmogus čia, jis gerai tiki, bet šis kitas su juo nebendradarbiaus. Kadangi pasąmonė negali logiškai mąstyti, Tu galbūt sėdėsi čia šiandieną susirinkime, tavo sąmonė bus perkeista, tarkime, atitinkamų klausimų ar požiūrių. Ji pasikeis per minutės ar sekundės, netgi, bet pasąmonė nepasikeis. Ji negali svarstyti, mąstyti, ji neturi logikos. Taigi tavo pirmoji sąmonė sakys, na gerai, aš anksčiau to nemačiau, nesupratau tokiu būdu. Tu išeini iš susirinkimo pilnai perkeistas savo sąmonėje. Taigi dabar tu elgiesi iš sąmonės, štai čia bet giliai viduje esantis pasąmonėje jis buvo daugybę metų treniruotas eiti kita kryptimi. Taigi, kai tu elgiesi iš sąmonės, pasąmonė sako, ne, mano programoje to nėra. Tu suklydai, kažkas negerai. Tai netiesa. Jis siunčia tau emocijas, tavo lastelėms informaciją, nors sąmonėje tu bandai tai padaryti. Šis pasąmonėje valdo laivą. Citatos gale. Tada tu sakai, taip aš tikiu, o sekantį vakarą vėl stovi toje pačioje maldos eilėje. Matote, tai parodo, kad giliai ten yra nedidelė baimė. Tu sakai, taip aš tikiu. Bet ar tai iš tikrųjų man? Tai yra pasąmonė. Iš kur ji gavo šią informaciją, kad tai tau neskirta? Iš kur pasąmonė gavo šią informaciją? Ar tai man? Ji negali logiškai mąstyti, ji neturi gebėjimo logikos apdoroti. Ji apdoro informaciją tą, kurią tu jai pateikiai. Tai jeigu tu sėdi skaitai Bibliją, aš viešpas, kuris tave išgydau, jo žaizdose esu išgydytas, taip ir toliau. Tada tau kils klausimas, bet ar tu nebandėto pritaikyti, kai sirgai gripu ir tai nesuveikia? Oh, kai tu turėjai negalę kūnę, ar brolis Donis už tave nesimeldė, jisgi uždėjo rankas ant tavęs, kaip ir Biblijoje sakoma. Bet pasąmonė priims tai, apdoros tai ir išreikštau kaip emociją. Taigi sekantį kartą, kai tu tai bandysi, pasąmonė tau tai išreikš kaip emocija ir dažniausiai tai bus baimė. Dabar, jeigu pasąmonė ir sąmonė tobulai sutars – Ir kai nuskambės įsakymas, aš esu viešpats, kuris tave išgydo. Štai čia, jis yra viešpats, kuris išgydė mane. Ir pasąmonė pakartos, jis yra viešpats, kuris išgydė mane. Laivas išplaukė į jūrą, matote? Štai taip. Viskas privalo būti sutarime. Dievas, sąmonė, pasąmonė. Tada nebelieka jokio abejonės šešėlio. Nesvarbu, jeigu kitą dieną tu jautiesi du kartus blogiau, negu praėjusi vakarą, kai atėjai į bažnyčią, vis tiek tu esi išgydytas. Kodėl? nes Dievas, sąmonė ir pasąmonė yra visi iš vien einantys. Bet jeigu tu sakai, aš tikiu, aš tikiu Dievo išlovė, o rytoj tau blogiau, tavo pasąmonė pasakys, aš to taip ir sakiau, kad tai bus. Dabar jumise, štai čia, kiekvienas asmo esantis čia, šią popietę, aš noriu, kad kiekvienas tikėtumėte dieviško išgydymu. Kiekvienas iš jūsų, jūs pasakysite, žinoma, broli Braham, aš tikiu juo, dabar galbūt tu turi tai savo menyje ir nori tai pasakyti, nes tu gali kalbėti, bet tai tėra tavo galvoje. Bet atsimink, yra pasąmonė tavyje, kuri turi pasakyti tą patį dalyką. Ir jeigu jinai to nepasako, tu niekados negalėsi niekur pažengti. Tai stebina, kad dauguma žmonių šioje žinioje, jie grįžta ten, kur jie buvo prieš 30 metų. Kai kurie iš jų tiesiog buvo žinios įžangoje 30-40 metų ir jie sugrįžta ten, kur buvo, net nebetiki, kad tai yra pasiūsta Dievo. Kasgi yra negerai? Jie niekados nesusivienijo, visi trys. Jie niekados nesusivienijo su Dievu, kažkur kažko trūksta. Jeigu tavo sieloje tai yra sutvarkyta, inkaras yra nuleista žodyje, sąmonėje, pasąmonėje, niekas tavęs nesustabdys. Leiskite rasti vietą pabaigai. Įsivaizduokite pasamoninį protą kaip sandėlį, kuriame yra viskas, ko šiuo metu nėra sąmonėje. Pasamoninis protas talpina praėjusio gyvenimo visas patirtis, įsitikinimus, atsiminimus, sugebėjimus, visas situacijas, kuriuose buvai, visus vaizdinius, kuriuos kada nors esi matęs. Brangus viešpatie. Pasakiau, brangus viešpatie. Mūsų pasąmonė yra pakankamai įkalčių, kad pasmerktų mus pragarui. Nežiūrėkite į mane tokiamis akimis kaip šventieji, kai kurie iš jūsų kaltesni už mane. Jūs turite daugiau vaizdinių savo galvoje, mintise, žodžių, bet kas tai yra, kas mums padeda tai sukontroliuoti. Jūs turite atgimimą iš aukštą sieloje. Geriausias būdas suprasti pasamoninį protą yra pažiūrėti į asmens besimokančio vairuoti automobilį pavyzdį. Pradžioje jis negali su niekuo bendrauti, kai vairuoja. Jisai sutelkia dėmesį skirtingus veiksmus. Taip yra todėl, nes jis tebe naudoja savo sąmonės protą, kad galėtų vairuoti. Taigi jis pradeda važiuoti Luzijanoje, arba Mississippi'je, arba Kentucky'je, arba parkavimuose aikštelėje. Jisai laiko abiejomis rankomis vairą. Tau gerai sekasi, brangioji. Aš noriu, kad dabar tu paraleliai priparkuotum automobilį. Ką? Na, tokie ženklai. Tėti, aš negaliu palaralė, parla, kaip tu ten sakei, priparkuoti automobilį. Aš negaliu, tėti, dar nemoku. Jūs bandote per daug užbėgti už akių, per greitai. Tačiau žiūrėkite, važiuojant kaimo keliu, pirmas dalykas, ar tai nestebina? Pirmas dalykas, kuris nutiks, tas vaikas patrauks vieną ranką nuo vairo, nes jis jaučiasi drąsiau, nes jis matė tave, tėvą, kai jis buvo mažas vaikas, jisai matė tave vairuojantį viena ranka. Viena ranka tik tai suka tą vairą, jam tai yra pasitikėjimo, drąso ženklas, brandumo. Žinote, kas nutiko? Ši viena ranka dabar buvo priskirta pasąmoniai. Taigi dabar jis gali vairuoti netgi labiau, tiksliau su viena ranka negu su abiejomis. Nes vairuojant su dviejomis, viskas tiesiog dreba į šonus, įsukioja tą vairą, nežino kaip nulaikyti nes jisai įsitempęs. Sako, tėtė, ar gerai važiuoju? Akis niekiek nejuda. Pažiūrėk čia, sunelį. Ne, negaliu. Aš vairuoju. Telefonas skamba tau. Man nereikia jokio telefono. Bet su patirtimi. Vis daugiau patirties, daugiau patirties ir daugiau. Ir tai yra ženklas, kad tai pasąmonė. Ir štai tu vairuoji arba su kairė, arba su dešinė ranka, tu pakeli ragelį, pakeiti kasetę ar kompaktinį diską, darai visus tos dalykus, tačiau dauguma iš mūsų neatkreipia pakankamai dėmesio. Tačiau tu vis daugiau atsipalaiduoji. Ir tai yra kažkas maža. O kaipgi yra su baime, emocijomis, rūpešių. Sesės, kai kurios iš jūsų, jūs nebepasitikite vyrais, nes berniukai priekabiavo prie jūsų mokykloje arba išnaudojo seksualiai, jūs netgi vyrų nebepasitikite, nei manimi, nei kitais pamokslautojais, nes jis vyras. Tačiau jeigu tai pamokslautoje, Tai viskas tvarkoje. Kodėl? Nes jumise tai paslėpta, palaidota, jūs to net nežinote. Kai kuriuos nuvylė pamokslautojai, išdavė jūs pamokslautojai, taigi jūs pasistatėte šią didelę gynybos aukštą sieną. Jūs sakote, aš niekada nebepasitikėsiu. Jūs to nesakote lūpomis, bet mintyse ir maitinate to pasąmonę. Taigi, kai jūs prieš 22 metus palikote tą bažnyčią, kurioje jūs įžeidė pamokslautojas, diena iš dienos Jūs maitinote savo pasąmonį tas mintis, aš niekada nepasitikėsiu tais pamokslautais, jie visi nori pinigų, moterų, niekuo negali pasitikėti. Taigi pasąmonė pastatė šią apsaugą. Taigi tu eini bažnyčią, nes brolis Brahmas pasakė, kad turi eiti, bet savo pasąmonėje tu neturi pagarbos, pasitikėjimo. Kodėl? Nes tikrasis tu tau neleis. Šlovė viešpačiui. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, jeigu pastebėsite, pasąmonė yra ten, kur tu gyveni. Tai yra ta vieta, kur tu pats gyveni. Tai yra priežastis, kodėl žmonėms sunku turėti tikėjimą. Viršuje jie sako, taip, aš turiu tikėjimą, bet apačioje sakoma, bet jis ne tau. Pakilkime. Viešpatė Jėzau. Tai Dievas mums padės, draugai. Greičiausiai tai mums kelia nerimą, aš įsitikinęs, bet iš tiesų, ar mes nenorime žinoti, kas valdo mūsų autopiloto režimą, ar mes nenorime pažiūrėti į savo vidų ir pamatyti, kodėl aš esu toks, koks esu. Ir leiskite man paimti pavadinimą ir užbaigti klausimo formą. Ar šis lietkalnis – paskandins tavo gyvenimą? Ar tu paklusi žiniai, kuri buvo siūsta tau į belaidį imtuvą? Ar pasakysi, ačiū viešpatė Jėzau. Ačiū viešpatė Jėzau, kad kalbėjai man. Aš viso nesupratau, aš negaliu visko suprasti. Aš susirašinėjau su vienu broliu neseniai. Jis sako, aš visko nesuprantu, ką tu pamokslauji, Doni. Aš jam sakau, aš taipogi visko nesuprantu, bet aš žinau, kad ta maža dalis, kurią aš suprantu, yra labai gera. Bet aš suvokiu pakankamai, kad matyčiau, kad man yra daugiau, negu mes kada nors galėjome suvokti, ar ne? reakcijos, kaip mes teisėme žmonės. Pažiūrėkite į patį brolį Branhamą, jis buvo atstumtas, išmestas, norėjo būti mylimu, priimtu. Tai buvo talpinama jo pasąmonėje. Šiandieną tu esi arba vienoje, arba kitoje pusėje, tad gali pasakyti amen. Tu nori būti priimtų ir bijai atmetimo, todėl tu su nieko nebendrauji, nes tavo atmetimo baime Tave sukaustė ir tu gyveni vienišą gyvenimą. Tu neturi draugų, su niekuo nebendrauji, nes tavo baime pasąmonėje. Jis yra palaidota giliai. Bet mes galime atrasti, kad tai įvyko žaidimo aikštelėje, kai tu buvai vaikas. Tave atmetė ir tai palaidota tavyje ir tu reaguoji. Ta programa, kuri yra palaidota tavo pasąmonėje, Tačiau tu ketini praleisti amžinybę su šiais žmonėmis ir leidi, kad tai kontroliuotų tave ir nebendrauji su kitais. Ir neturi ilgai trunkančių santykių. Draugai, leiskite jums kai ką pasakyti, jeigu jūs to dar nežinojate. Mums ne tik reikia kūno perkeitimo paėmimui, mums reikia pakeitimų mūsų viduje, pasikeitimų. Jeigu Dievas tiesiog man duos naują kūną, tiesiog perkeis mano kūną, duos man 18-mečio kūną, aš vis tiek netikčiau aukso gatvėms. Aš turiu būti perkeistas giliai viduje, donis, pasąmonė. Man reikia būti perkeistu ne tik jaunas kūnas, man ne tik reikia jauno kūno, man reikia būti perkeistu viduje, perkeistu. Palenkime galvas, draugė. Aš klausiu savęs, mums mastant apie šios dalykus, jūsų baimės, kompleksai, kiti dalykai, kurie motivuoja jūs savanoriškiems veiksmams, emocijoms, pasitikėjimams, tam ir kitam. Kai jūs buvote užauginti šaltų tėvų, nesirūpinančios motinos, nesirūpinančio tėvo. Dauguma iš jūsų nepatyrėte seksualinio užgauliojimo, bet jūs verbaliai buvote užgauliojami. Nieko jums mielo nepasakydavo, visados jūs kritikuodavo, ypatingai jeigu jūs buvote pirmagimis. Mano tėtis prieš kelis metus, prieš jam išeinant iš šio pasaulio, jis man pasakė, Doni, tu buvai pirmasis. Aš elgiausi su tavimi blogiau negu su kitais. Jis pasakė, aš atsiprašau. Ir žinote ką? Kai mes žiūrime į tokius dalykus savo gyvenimuose, ar aš būčiau pasirinkęs būti užaugintų kitokiu būdu, žinoma, bet dėl to, kad aš buvau užaugintas tokiu būdu, kokiu buvau, tai davė man įžvalgą ir jausmą, užuojautą už kitus žmonės. Jausmas, kai aš matau žmogų poreikyje Nesėkmėje, nelaimėje, aš žinau, kad jie myli Dievą visą širdimi, tačiau viso savo gyvenimo metu jie negali suprasti, kodėl jie kovoja su tokiais dalykais. Ir šetonas bando jums pasakyti, jie nėra sėkla, jie nėra nuotaka, jie neturi to depozito, kai realybėje tai yra nekas kita kaip tavo pasąmonė. Įsitikinimai, emocijos, prisirišimai, suformuoti ir slypintis viduje. Ar aš jums šiandieną sakau, kad pasikeisti yra lengva? Ne. Dauguma iš mūsų turime tas išmoktas elgsenas, kurių mokėmės daugybę metų. Kaip atreaguoti situacijose, atitinkamose aplinkybėse, kai buvome vaikai, galbūt darbe pirmajame, galbūt bosas buvo labai kietas prandis, arba valdinga motina ir nesirūpinantis tėvas, kokios be būtų buvusios tos aplinkybės jūsų šeimoje. Tačiau po viso to Jūs likote su dideliu randu, didelė skile šone. Ir štai šiandieną jums 30, 40, 50 metų ir jūs dar tebe jaučiate tą žalą savaime Titanike, nepalyginamai su tikruoju Titaniku, kuris buvo pažeistas balandžio 14 dieną 1912 metų, laivas nuskendo 15 dieną. 1912 metų. Tiek laiko truko, kol buvo užpildyti penki skyriai vandeniu, pilnai užpildyti. Tada jis lūžo pusiau, pradėjo grimsti ir nugrimzdo į vandenino dugną. Dauguma iš jūsų tai truko 20, 30, 40 metų šis procesas, tačiau jūsų kelionė buvo suvaržyta dėl šių gilių emocinių randų, kančių, bėdų, santokoje, draugystėje. Ir šie randai tebėra jumise palaidoti giliai. Jūs nešiojate juos kaip bagažą krovinių skyriuje. Ar jūs norite šiandieną pripažinti viešpačiui? Viešpatė, man reikia pagalbos. Ne pagalbos su gerimu, rūkimu, paleistuvystė, pagalbos su manimi pačiu. Aš nenoriu, kad mano Titanikas nuskestų. Aš noriu pervardinti jį. Aš noriu pavadinti jį Kalvarijos laivu. Senuoju Evangelijos laivu. Toks jo vardas. Aleliuja. Jis nebus dar vienu statistiniu vienetu ant Atlanto vandenino dugno. Draugai, ar jūs norite būti dar vienu statistiniu žinios vienetu? Tokiu, kuris nusisuko nuo Dievo, nusigrėžė, kažkas, kas daugiau nebegali ištverti, kažkas, kas vaikščioja su tais pačiais randais po skirtingas bažnyčias ir jie su savo pasąmonė problemomis ateina į šią bažnyčią ar į kitą. O, tai nuostabi bažnyčia, tobula bažnyčia, tačiau ilgai netrukus jie pradeda bendrauti su žmonėmis, susiduria su problemomis, su šita su kita, o šita bažnyčia netokia, kokia aš maniau, yra jinai kita, ir dar kita, ir dar kita, ir jie tiesiog plūdurėje gyvenimo jūroje, skilėti, dar daugiau vandens sunkėsi, kompleksų daugiau prisirenka, po kiekvienos bažnyčios jie gauna vis daugiau randų, vietoj to, kad pažiūrėtų į save ir pamastytų, Galbūt problemos dalis aš esu, juk aš taip pat turiu trūkumų, tad galiu būti problemos dalimi. O viešpatė. Ar jūs norite šiandien pasakyti viešpatė? Ar jūs pakelsite ranką ir pasakysite, viešpatė, atsižvelk į mane? Te laiminas Dievas, draugai. Te laiminas Dievas už jūsų nuoširdumą. Dabar ar jūs pakeltumėte savo akis ir pažiūrėtumėte šią kryptimį? Leiskite šiandieną būti nuoširdžiu ir atviru prieš jūs, atviru ir nuoširdžiu pamokslautoju. Aš įgaunu randų, įvairių dalykų, vaikščiojime su Dievu. Būdamas jaunų berniuku, aš turėjau praeiti per įvairius dalykus. Buvau vadinamas pamokslautojų, kai buvau 18 metis. Aš turėjau išgyventi daugybę dalykų. Aš visą tai nešu savo sieloje, savo viduje, mano sąmonėje, pasąmonėje. Be jokios abejonės, dauguma mano problemų su žinios žmonėmis, jų galėjo nebūti. Tai mano klaida buvo. Pamokslautojas tai sako? Taip, pamokslautojas. Nes matote, pamokslautojai, jie yra lygiai tokie patys kaip kiti žmonės. Jie yra randuoti, kartais pro skylės sunkėsi vanduo, jie turi įvairias problemas. Bet šiandieną esu pasiruošęs pasakyti, Dieve, man reikia tavo pagalbos. Ar visi mano priimti sprendimai buvo tobuli? Jūs žinote, geriau negu bet kas kitas, mano padarytas klaidas. Taigi ką aš turėčiau padaryti? Ar turėčiau užpildyti likusius skyrius vandeniu, kad laivas nuskestų į dugną? Ar visgi turėčiau išsemti tą vandenį ir leisti Dievui pakeisti jį? O kaip jūs patys? Ar jūs turėtumėte nuskandinti savo į gyvenimą, leisti, kad dar daugiau vandens, užplūstų dar daugiau situacijų, problemų, kad galiausiai atsidurtumėte Atlanto dugne? Kad po to žmonės tyrinėtų jūsų gyvenimą ir bandytų išsiaiškinti, kas jiem nutiko, kas atsitiko. Dieve, padėk man, kad aš netapčiau statistinių pamokslautojų. Jūs galite įsivaizduoti, prieš kelis metus jie išrado tuos mažus robotus. Jūs matėte juos, maži robotai. Juos pasiunčia į Atlanto dugną. Jie nusileidžia į Titaniką, plaukia jo viduje, šie maži robotai. Kas iš jūsų matėte juos? Jie patenka į vidų. Tai siaubinga, kai tu žiūri tai. Ta tuštuma, tamsuma, padarai, kurie ten plaukioja viduje, matai stiklinės, iš kurių jie gėrė, matai laiptus, didžiulius laiptus mažuosius, kuriais jie vaikščiojo turtingi žmonės. Kiek atsiminimų ten slipėjo, kurie buvo palaidoti visus šiuos metus, kol galiausiai kažkas sukūrė būdą, kaip nusileisti vandenino dugną. Ačiū tau viešpatė Dieve. Ačiū viešpatė Dieve, kad tu pasiuntei savo žodį, kuris pasiekė mano vidaus gelmę, kad galėčiau matyti savo trūkumus, nesėkmės, suklupimus, plaukį mano gyvenimo viduje, leiskis laiptais, kad visi paslėpti dalykai būtų matomi. Pasimelskime drauge, viešpatė Jėzau. Mes atnešame tau pramuštas kiles, mes atiduodame tau prasižiojusias skilės, mes atiduodame savo baimės, Aš dažnai apie tai galvojau viešpatė, kai aš mačiau video ištraukas tų robotų, kurie leidosi į Atlanto dugną. Savo vaizduotėje aš įsivaizdavau tuos šauksmus, paniką, baimę, kuri buvo tame laive tą naktį. Tai privertė žmonės nenormaliai elgtis. Jie norėjo pirmą išgelbėti moteris ir vaikus. Ir buvo vienas vyras, jie sako, kuris netgi persirengė moteriškais rūbais. Apsirengė kaip moteris, kad būtų išgelbėtų. Taigi, tai buvo išsigelbėjimo klausimas. Viešpate Jėzau, mes atiduodame tau tas skylės, prasivėrusias skylės. Daugumos iš mūsų gyvenimai yra pripildyti vandeniu. Mes tikime didžio statytojo akivaizdą čia. Ta diena, kai Titanikas išplaukė iš pietų Hemptono uosto, Yra pasakyta, kad variklio varomojo gale buvo tokia didinga. Variklio dydis, svoris buvo toks didelis, kad jis atlaisvino virves kito didelio laivo, kuris buvo pritvirtintas. Tai atlaisvino virves ir kitus dalykus, kurie laikė jį. Ir laivas įkrito į vandenį. Dauguma tai pastebėjo. Ir laikė tai blogų ženklų, kad toks dalykas nutiko prieš kelionės pradžią. Jis buvo skelbiamas nepaskandinamu. Viešpatė, tačiau kiek daug kitų vyrų, moterų, berniukų, mergaičių šiame gyvenime nuskendo ne dėl to, kad jie gėrė laive, ne dėl to, kad jie turėjo nesukontroliuojamą temperamentą, bet tiesiog dėl to, kad jie negalėjo niekuo pasitikėti, dėl to, kad jie negalėjo tinkamai mylėti, tinkamai funkcionuoti visuomenėje, nes jų vaikystė buvo tokia žiauri. Viešpatė Jėzau, Mes norime atplukdyti savo luošus laivus į tavo vilties uostą. Galbūt mes vos te galime įplaukti į tą uostą. Dauguma žmonių tyrė tą tragediją Titaniko. Ir jie sako, jeigu jie būtų darę tą, pasukę tai, būtų padarę kitaip. Kapitonas įsakė, kad varikliai turėjo būti sustabdyti ir atbulinė eiga paleisti. Dabar jie sako, kad tai yra pas blogiausias sprendimas. Jeigu jie būtų pasukę į dešinę, padarė tą, narą trečią. Tai mes žvelgsime šiandieną į priekį kad nežiūrėtume atgal, o aš norėčiau, kad būčiau tai padaręs arba kitaip. Bet kol dar vis yra laikas, te mes įplauksime į tą vilties uostą. Leiskime meistrui sutvarkyti laivą, užtaisyti skilės, sustabdyti vandens skverbimasi, perprogramuoti mus, ištreniruoti mūsų smegenis – Kai pranašas pasakė, eik nuo šios platformos, gėdodamas linksmas giesmės, nebūk išvargęs, nebemastyk apie savo lygą daugiau, tu esi tokio tipo žmogus, kuris esi gilus mąstytojas. Gyvenime tai tave vargina didžiai. Tu perini per tiltus, dar jų nepasiekęs, tai sukėlė tavyje skrandžio opą. Pamiršk ją. Eik, gėdodamas džiaugsmingas giesmės, būk linksmu žmogumi. Meistras, statytojas, tiesiog sutvarkė skylę laivo šonę toje pasąmonėje. Viešpate Jėzau, tu matai mano randus, mano skausmus. Šiandieną aš net plukdau tobulo laivo į tavo akivaizdą. Aš nežinau, kiek skilių mano laivas turi. Aš nežinau, kokio ilgio tie pralaužimai. Bet viešpatė Dieve, aš noriu atplukdyti jį į vilties uostą ir leisti didžiam meistrui pasiūsti savo tikėjimo taisytojus, kurie galės pradėti taisymą laivo, mano laivo nes aš nenoriu būti statistiniu vienetu vandenino dugne, pamokslautoju. Aš noriu būti nugalėtoju. Aš nekalbu apie alkoholį, aš nekalbu apie rūkimą. Aš kalbu apie nugalėjimą paties savęs. Padėki mums viešpatė Dieve. Mes atplukdome savo laivus į tavo uostą. Sutvarkyki mus, viešpatė Jėzau, Suteikit tai meldžių viešpatė. Aleliuja. Ar visi tiesiog pakelsite savo baltas vėliavas? Jūs žinote, ką tai reiškia? Balta vėliava nereiškia karo, tai reiškia pasidavimas. Tai ką? Taigi iškelkime baltąją vėliavą ant storiausio stėbo. Tai reiškia kad mes plaukėme į tikėjimo uostą, vilties uostą. Mes įtraukėme savo patrankas, visą savo ginkluotę. Mes iškeliame baltą vėliavą. Aš pasituodu tau viešpatį, pilnai. Aš atiduodu tau savo sąmonę, pasąmonę, baimės, nepilnavertiškumus, randus, skiles. Atiduodu tau, tai uoste. Sakau, man reikia tavęs kaip niekad anksčiau. Suteikit tai viešpatė Dieve. Aleliuja. Nagi vaikai, jums yra vieta. Jums yra vietos. Atplukdykite savo į laivą. Leiskite, kad jis būtų pririštas prie malonės tulpo. Leiskite, kad jis išgelbėtų jūs. Dauguma dalykų, su kuriais turite problemų, kenčiate, jūs jų neprašėte. Jūs niekados jų nenorėjote, bet jis nori jums padėti. Jis nori padėti jums, jis nenori, kad jūs išliktumėte tokiais, jis nori duoti jums išgydymą. Taigi jis siūs jūs atgal į gyvenimo jūrą, kad jūs galėtumėte būti liudytojais. Aš irgi vieną dieną buvau sužalotas, aš turėjau skylę savo šonę. Aš galvau, kad aš niekados neišsigelbėsiu, bet aš priemiau žinę vieną dieną apie lietkalnį ir Dievas išgelbėjo mano laivą. Te pakyla garbė viešpačiui. Ačiū viešpatė Jėzau. Mes norime čia nuleisti inkarą, kad mūsų liūdimas būtų mano inkaras mane laiko. Mano inkaras mane laiko. Inkaras nereikalingas skęstančiam laivui. Jis yra geras ir tinkamas tik tiems, kurie plaukia. Viešpatė sutvarkyki mus. Sutvarkyki, išmokyti, ką daryti. Suteikite, aš meldžiu viešpatė. Ar gali uždėti savo ranką? Uždėti ją ant savo brolio ar sesers laivo, kuris stovi šalia tavęs? Atmink, jie taipogi sužaloti pasąmonėje, jie turi įvairių dalykų savo bagaže, kurių nesimato jų veido išraiškoje, bažnyčioje jie elgėsi gerai, jie mojuoja rankomis, šypsena, veide, bet jų viduje jie taip giliai sužaloti, turi tiek daug dalykų savyje. Ar tu pasimelstum už juos, kad Dievas sustiprintų šalia stovinčius, kad Dievas padėtų jiems? Aleliuja! Viešpatė Jėzau, mes šloviname Tave. Kaip laivas už laivą. Mes meldžiame vienas už kitą, už brolius čia ant platformos, brolius ten gale, kurie už įrašus atsakingi, tie, kurie aukoja savo šlovinimo laiką, jie aukoja dėmesį, kad kiti žmonės galėtų gerai girdėti, transliuoti susirinkimus, patarnaukit tiems broliams. Susirinkimas po susirinkimo jie tarnauja, diakonai, visi kiti, kurie turi pareigą Viešpatė, tėtu, padės jiems šiandieną. Viešpatė Jėzau, mes šaukime tavo vardo tėvę. Te mūsų gyvenimai, te tu juos kontroliuosi. Dieviška kontrolė. Mes norime turėti dar didesnį ryštą nei bet kada anksčiau. Norime, kad mūsų sąmonė, pasąmonė eitų iš vien su tavimi, sutartų, kad galėtume plaukti žmonijos jūrą. Audros kartais yra tokios baisios, mums iš tiesų reikia visko, kad viskas eitų iš vien teisingų būdų. Mums nereikia skilių laive bėdos metu, viešpatė mums nereikia pralauštų, skilių šiuo metu. Mums reikia viso tikėjimo, visų jėgų, viso stabilumo. Padėki mums viešpatė Dieve. Tie stabilizatoriai bus patalpinti. Sustiprink mus emociškai, psichologiškai, protiškai, fiziškai, dvasiškai. O suteikitai meldžių viešpatė, kad mūsų visas protas, siela, kūnas, širdis galėtų būti tau pristatyti Suteikitai viešpatė Jėzau. Aleliuja. Sugėdokime, ką nors, Hari. Šlovinkime dabar jį kartu, draugai. Viešpatė Jėzau, mes garbiname tave šiandieną, tėve. Ar jūs galite tiesiog iškelti savo bures Dievo akivaizdoje? Jūs esate vilties uoste dabar. Leiskite jūsų burėms tiesiog plevesuoti Dievo akivaizdoje. Te vėsuma sklindanti iš gyvybės upės dvelkia link uosto. Leiskite, kad tai švelniai pleventų jūsų burės. Aleliuja. Garbė Dievui. Aleliuja. Aleliuja. Laukdami, kol jis sutaisys jūsų laivą. Viešpatė Jėzau, ačiū tau, tėve. Ačiū tau, tėve. Aleliuja, viešpatė Jėzau. Ačiū tau, viešpatė Jėzau. Mes mylime tave viešpatie. Mes šloviname tave viešpatė Dieve. Viešpatė Jėzau. Just as I am toks, koks esu. Ir dabar, senai giesmiai skambant, žmonės prie altoriaus suklumpa maldai. Kai kurie suranda malonę, atleidimą už nuodėmes. Kai kurie kovoja kovas, kurių negali laimėti. Atėjo metas atiduoti tai viešpačiui. Būtent dėl to ir yra šis aukuras. Tam yra skirtas šis aukuras. Tau nebereikia nešti šių sunkių naštų daugiau. Tamsoje yra šviesa. Yra meilė, kuri yra tikra. Jėzus laukia. Jis laukia čia tavęs. Paskubėki dabar. Prieš jiems uždarant duris. Būtent dėl to ir yra šis aukuras. Būtent tam šis aukuras yra skirtas. Ar jūs atiduodate viską ant šio aukuro? Tau nebereikia nešti tų sunkių naštų. Tamsoje yra šviesa, yra meilė, kuri yra tikra. Jėzus laukia. Jis laukia čia tavęs. Ar kas nors dar norite, kad už jūs būtų pasimelsta? Paskubėkite prieš jiems uždarant duris. Būtent tam šis altorius ir yra skirtas. Aleliuja, Jėzau jūs, broliai tarnautojai, teikite. Tėvas meldžiasi už savo sūnų. Motina suklumpa šalia jų, dėkodama Dievui, kad jie sugrįžo. Senas vyras stovi apsiešarojęs, atiduodamas dalį savęs, kurią jis laikė daugybę metų prie savęs. Širdis buvo sudaužytos, gyvenimai buvo perkeisti. Ir tie, kurie dabar jo šaukėsi, niekada nebebus tokie patys. Atėjo metas atiduoti tai viešpačiui. Būtent tam yra skirtas šis aukuras. Būtent tam yra skirtas šis aukuras. Taip viešpatė Jėzau. Tau nebereikia daugiau nešti tų sunkių naštų. Tamsoje yra šviesa. Yra meilė, kuri yra tikra. Jėzus laukia. Jis laukia čia tavęs ateiki greičiau, prieš jiems uždarant duris. Būtent tam yra šis aukuras. Būtent tam yra skirtas šis aukuras. Tau nereikia nešti tų sunkių naštų daugiau. Tamsoje yra šviesa. Yra meilė, kuri yra tikra. Jėzus laukia. Jis laukia čia tavęs. Paskubėki. Prieš jiems uždarant duris. Būtent dėl to ir yra šis aukuras.